De noche yo la cruzo por el barrio y en la esquina están los rochos, pero ya le da sin miedo. Y baila cumbia porque no pasa de moda. Cuando yo la vi me rescate que es una loba. ATR perro cumbia 420 palo negro. La vi moviendo la cola, me la acerqué para poder decirle hola. gato no compito. A ella le gusta el teclado de Pablito y lo baila en la esquina tomando un vino tinto. En el paredón que copamos los compañeros con un mañanero negro cumbiero. Mami, hoy nos vamos de parranda y haciendo la pistola vacilando una cumbiamba. El que quiera jederla que caiga que la noche es larga. de perrita con la carta apretadita, la timidez se le quita y lo quita, me pide. Ella baila cumbia, la fuma y se arrebata. Y si cruza a su novio le guada con la culata. Vamos por la noche, meta flores, meta guata. Cumbia 420 pa' que ya mueva la cacha. Los fines de semana mata la racha. Y me gusta cuando se Me La vi moviendo la cola. Me la acerqué pa' poder decirle hola. El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola. Le dije mami entonces vámonos ahora. Que pasan las horas. Yo paro en la esquina con los tuyos los saludo Con la pistola los sacudo Se hizo el rocho pero no pudo eh, Porque salto loro Vos veniste conmigo de los ratillos no corro Tengo unos frascos porque no vamos de farra Caemos la bailata y la picamos con el combo Mientras los guachos se preparan otra jarra la cama del mapillo, el, del el Pablito Lescano, ATR Cumbia Villera 420. Cumbia 420 para los negros.